kaze muri makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hariko harahimbazwa kuri uno wa kabiri igenekerezo rya munani ruhesha umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu ku yawo ya mbere ibirori biriko bibera ku mugwa mukuru wa politike igitega muri makuru turagaruka ku ijambo ryashikirijwe abitabiriye ibirori rimwe mu yo nyakwigendera yavuze kiriho aho yibukije ko umurundi wese yokwirinda guhemukira igihugu si byiza gufatira mu kivunga mu kwagiriza abacanke bariya ku bwicanyi bwabaye mu mirongo irindwi na kabiri mu nama n'abarongoye ibinyamakuru kuri uyu wa mbere Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje ko ibikorwa bigize iminsi bitunganywa ku bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri bizokogwa no ku bundi bwicanyi bwabaye mu burundi nayo muri bucana yandi y'amagara y'abantu kuri uno wa kabiri tubayagira ku ngorane umukenyezi agira biturutse ku butinyanka ibyo ni ibyo ni muri makuru ahagarariwe na eric wimana mu buhinga bw'ibyuma mwijumva umera nduwayo sangwa ikaze isanganiro inama isumba turasubiriye kubaramutsa tubaha n'ikaze muri makuru umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu uriko urahimbazwa ku nshuro ya mbere kuri uno wa kabiri mu kibanza kirimo intatemwa y'uwahoze arongoye Burundi petero nkuru nziza ni mu ya gitega ibirori birongowe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye bikaba biri ko bibera aho kuri iyo ntatemwa y'uwahoze ari umukuru w'igihugu petero nkuru nziza amaze umwaka ashengeye iri muri karitsiye musinzira mu bitavye ivyo birori harimo icegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania n'abaserukira ibihugu byabo Arthur Kavabushi ivyo birori vyo gukunda igihugu biriko bihimbarizwa ku ntatemwa y'uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkuru nziza iri muri quartier musinzira muri komine n'intara ya Gitega umugwa mukuru wa politike bikaba bihimbajwe uwo muhisi inama nshinga mateka yarayemeje itegeko rimugira imboneza mu gukundisha igihugu kandi uwo munsi ukazoba ari uw'akaruhuko mu bitavye ivyo birori aha umuryango w'umuhisi Petero Nkuru nziza umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere akarere abarongoye inama nshingamateka n'abahenguza amateka hamwe n'abaserukira intara zigize igihugu kandi bicaye ku ntara iruhande yabo hakaba haje icegera cy'umukuru w'igihugu cya Tanzania abaserukira ibihugu byabo n'abaserukira amashengero ikibonekeje muri ivyo birori nuko umurisho w'ingoma utavugijwe ngo kuko kizira kuvugiriza ingoma impande y'intatemwa ivyo birori bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu vyatanguye isaha zine n'iminota cumi n'indwi hakaba hatekanijwe gushira ingoro yuriza amashugwe ku ntatemwa y'umuhisi Petero Nkurunziza n'amajambo y’abacitsi batandukanye igitega Arthur Kavabushi radio isanganiro Arthur Kavabushi urakenuye nkumenyeshe ko abari muri ico kibanza bahavuye baronka akaryo ko gukurikira rimwe mu majambo umuhisi Petero Nkurunziza yashikirije aho yashimira abantu bose bitanze kugira amahoro n'umutekano bisasagare mu gihugu cyose uwo yahoze arongoye Burundi yibukije ko umurundi wese yokwirinda kujuragirika no guhemukira igihugu na bene wabo kugira ngo atakiriho azasige iragigiza tumukurikire turakengurukiye cyane abo bose bitanze kugira ngo amare umutekano bisasagare mu gihugu cyose aha twovuga abenegihugu abajeje intwaro abajeje umutekano no kwivuna abansi abajeje ubutungane tutibagiye n'inshuti z'u Burundi zadufashe mu mugongo mu migambi itandukanye tuzirikane igihugu cacu tumenye iyo tuva niyo tuja naho bideha abarundi batari bake ntibaratahura neza igihugu cari cyo bigatuma rimwe na rimwe bafata inzira zidashika bitewe no kutamenya canke guhemukira igihugu na bene wabo twese dutegerezwa kuzirikana icyo turi nk'abarundi maze tubaheraho tukibaza icyo duhamagariwe gukora nicyo dutegerezwa gukora nk'abana b'uburundi dutegerezwa kandi kuzirikana ko aho turi hari abandi kandi ko inyuma yacu hazoza abandi gutyo tukamana ntaryo twitwararika gusiga iragi ryiza n'izina ryiza bizobera ikimazi abana abuzukuru n'abuzukuruza bacu ako kamo gatewe abarundi bose iyo bava bakagera tutibagiye n'abarundi baronse ubwenegihugu mu bihugu babamwo si iby'imbeshere bamwe mu barundi baba hanze y'igihugu birashika bakibagira twifuza ko abazimiye bazimuruka ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za radiyo isanganiro amakuru yacu arabandanya uburongozi bwa komine ya mukaza bubwiriza abafisa amazu yegereye amabarabara makuru muri iyo komine kuba bayasize amarangi gushika ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi za kuno kwezi turimwo renovasi ndayihebura musitanteri w'iyo komine amenyesha ko ari mu ntumbero yo kwitegurira ihimbazwa ry'umunsi mukuru wo uhimbazwa buri wa mbere mu kakaro uko umwaka utashe tumukurikire ntumbero yo kwitegurira umunsi mukuru w'itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umunsi igihugu cyacu cy'u Burundi kibuka aho twaronka intahe yo kwikukira tubifashijwe n'umuganwa utari umuganwa Dovwa wa Gasore twasabye rero abanyagisagara ko bo kwitegura na cyane cyane abajeje intwaro tugafasha kugira ngo dusharize ibibanza rusange cyane cyane amabarabara gusibura imiserege mbere no gusiga aho bikenewe mu mabarabara hanyuma rero nabo twasabye bene igihugu yuko abafise amazu muri no komine yacu cyane cyane ku mabarabara amakuru makuru bose yuko boyasiga amarangi mashasha kugira ngo twitegure eh, twaba twabasanze yuko gushika kw'igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ni ukuvuga twabaye kiringo kirenga gatoya indwi zitatu ko babikoze mu ntumbero yuko iyo tariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika hasharije kandi amazu yose asize vy'ukuri biboneka yuko dufise igisagara cyubutunzi igisagara ca bujumbura cyane cyane hagati mu gisagara muri zone ya rohero haboneka neza yuko vy'ukuri hashajije ku byukuri twikuki yakurikiye amakuru yacu arabandanya abantu bane bagizwe bagizwe eh, mu abantu bane bagizwe n'umunyamabanga wa komine makamba abahanuzi ba musitanteri w'iyo komine babiri no n'umunyamabanga w'ibiro by'intara ya Makamba baraye ijoro ryabo rya kabiri mu gashoka ka komisariya ya komine makamba musitaneri wa komine makamba aremeza ayo makuru nubwo adashima kuvuga icyatumye bahagarikwa abo bahanuzi babiri ba musitaneri bakaba ari bo baheruka kwandikira buramatari w'intara y'amakamba ikete bavugamwo zimwe mu mvo bibaza ko zoba zituma musitaneri atifuza ko bobandanya bakorana hakaba ahari inyuma y'aho buramatari w'iyo ntara yandikiye inama ya komine amenyesha abatemerewe kuba mu bahanuzi ba musitanteri abo babiri bakaba bari mubo amazina yabo atemewe mu gipolisi bavuga ko bahagaritswe ku mvo z'amatohoza Emmanuel Sinzohagera yanamenyesheje ko ibikorwa bigize iminsi bitunganywa ku bijyanye n'ubwo bwicanyi bizoba no ku bundi bwicanyi bwabaye mu Burundi ariko kandi asigura ko ibyo bikorwa by'inama nkenguzamateka bidasa n'iby'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Mireye Kanyange iyo nkuru ntiturashobora kuyironka haribonekeza ubukene bw'amazi mu bisagara bimwe bimwe bya Gihangana na mpanda mu ntara ya bubanza abanyagihugu bavuga ko bafise amakenga kuyandukirwa ry'indwara zifatiye ku isuku rike bivuye ku mazi yo mu migende bamwe bamwe bakoresha basaba abategetse gukurikiranira hafi icyo kibazo muri regidezo akarere ka Centre muzinda basigura ko hari miringoti ikura amazi mu masoko yari yononekaye ariko ngo ubu bariko barayikora turangirize ano makuru yacu kuri bucana yandi y'amagara y'abantu kuri uno wa kabiri tubayagira ku bijyanye n'ububabare umukenyezi agira biturutse ku butinya. muganga Gilbert n'ibitanga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi asigura ko hari ubwo bubabare mu bihe bitandukanye nk'imbere yo kuja mu butinyanka canke mu kiringo cyose bari mu butinyanka asigura kandi ko ubwo bubabare bushobora kuva ku ndwara baba basanganywe nk'iyo mu gitereko ornera muco buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ububabare abakenyezi bagira biturutse ku butinyanka ngo buri mu mice ibiri muganga Gilbert n'ibitanga hinoso ibijanye no kuvura abakenyezi amenyesha ko hariho ububabare umukenyezi cyangwa umwigeme agira hagati y'umunsi umwe canke ibiri kenshi bukarira afise munsi y'imyaka mirongo ibiri ariko ngo utavuye ku kintu na kimwe mu gifaransa bita dysmenorrhée primaire n'ubundi rero ngo buva ku ndwara umukenyezi aba asanganywe bugatuma agira ububabare mu gihe c'ubutinyanka bita mu rurimi rw'igifaransa disiplinere segondere iyo disiplinere pirimere ifata cyane cyane abigeme bafise eh, hagati y'imyaka iri munsi ya mirongo ibiri hanyuma ubwabare bukaza cyane cyane muri kuri bajya bigeme hajya bagitangura kubona amaraso yo mu kwezi ari rya mbere eh, cyangwa bikaba byavuye yuko iyo kore yabo yo bituguruye neza ibyo birashoboka mugabo cyane cyane abo rero bafise disiplinere pirimere ni babandi kenshi dusanga ubwo babare buri kumwe na cyo kudiyara ugasanga bababara cyane birenze urugero mugabo abo bafise icyo bita ziminore primaire cyane cyane nk'iyo bari bararangura amabanga y'abubatse ntibababara hari ikindi gikurikira n'icyo bita disiminore secondaire iva ku ndwara uwo mwigeme asanzwe afise mu gitereko bya bibi by'imbe cyangwa icyo bita endometriose irashobora gutuma umukenyezi ababara cyane bwa harimo rutinyanga cyangwa bikava ku kivyimbe umukenyezi aba afise cyangwa ku zindi ndwara yaba ama infection aba afise arasigura gutuma mu minsi ya mbere ariho umukenyezi agira ububabare burenze murabona imbere yuko ngo rutinyanga igitereko kibacugaye cugaye rero ujya mwenge ntuburuguruka cyane mugabo rero uko iminsi igenda irahera ziya nguvu igitero gishyiramo mu kuyasunika agasohoka igitero kitera kiyugurura nicyo gituma rero mu minsi ya mbere mu amaraso akiza ni make make uwo mwigeme eh, amaraso ariko aradarababara kubera ko ayo maraso akaba akiri menshi ari mu gitereko mugabo haciye iminsi amaraso aza kubera igitero kiba cyasizemo ivu nyinshi ujya mwenge ubwinjire bw'igitereko uba wamaze kuguruka neza amaraso akaba asohoka ari menshi aho ububabare buca bugabanuka kenshi ngo birashika ku mukenyezi amaze kubyara ubwo bubabare bugabanuka canke buhera iyo mwigema atarabyara eh, urwinjiro rw'igitereko rwiwe ruba cyane mugabo amaze kubyara ubwo rwinjiriro ruruguruka rero ibyo bisigura ko mu gihe akera mwigeme ataraja kuba kugwiwe iyo amaraso ariko arasohoka ashiramo ingufu nyinshi cyane igitereko gishiramo ingufu nyinshi cyane kugira gisunika ayo maraso ave mu gitereko ari nacyo gituma umwigeme acababara cyane mugabo rero mu gihe ujya mwenge ubwinjiro bw'igitereko umaze kwaguka uwo umwigema amaze kuvyara ni kuvuga ko yamaraso ava mu gitereko vyoroshe bisigura ko rero atanga ngufu nyinshi zijamwe kugira ngo igitereko gishobore gusunika amaraso asohoke n'ububabare bugaca bugabanuka muganga Gilbert nibitanga yanonose kuvura ingwara z'abakenyezi azasigura muri bucana yandi yo kwa kabiruza ingene bavura abakenyezi canka bigeme bagira ububabare igihe bari mu butinyanka azosigura n'ingaruka zishobora kwaduka igihe bativuje neza Onera muco tugushimire mu tugaruke kuri ya nkuru ivugwa mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha bizoba no ku bundi bwicanyi bwabaye mu burundi ariko kandi asigura ko ibyo bikorwa by'inama nkenguzamateka bidasa n'iby'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Mireille Kanyange ibyo biganiro ni kubaremesha ntibahumure bamenye ko icyaha cyagira uwagikoze byongeye icyaha kiragwa urubyaro atanguza inama n'abarongoye ibinyamakuru kugira ngo bamenye ibikorwa inama nkenguzamateka iri ikora ku bijyanye n'ubwicanyi bw'irindwi na kabiri Emmanuel Sinzo Hagera yirongoye yamenyesheje kuri uyu wa mbere ko ari ibikorwa bahabwa n'ingingo y'amajana abiri na mirongo umunani n'icenda y'ibwirizwa nshingiro ku kiringo c'imyaka itanu bigakorwa kugira ngo bahanure leta n'inama nshingamateka uyarongoye inama nkenguzamateka akabona ko abana batari bakwiye kuzira amakosa y’ababyeyi babo bamwe mu barongoye ibinyamakuru barabajije igituma hakorwa ku bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa mbega nta bantu nabo nyene boba bara huye n'ibindi byago wokumva ko bakumiriwe mbega ubundi bwicanyi bwagiye buraba mu buha ikibanza nyabaki mbega turitega ko mu nama nkenguzamateka bizoshika ubundi bwicanyi mukabufata mu minwe aha urongoye inama nkenguzamateka avuga ko inama zizokogwa no ku bundi bwicanyi burya bwicanyi bwose bwagiye buraba burafise iyo buvoma imizi tugeze kubyumva birafise isoko isoko ni hariya nyene nicyo gituma n'ubundi bwicanyi tuzobaza tuzogera dotire konferanse kuko mwumvise ko dufite imyaka itanu nk'inama nkenguzamateka rero n'ubundi bwicanyi tuzoganira kuri bwo abandi nabo mu barongoye ibinyamakuru babona ko hari isano ku bikorwa by'umugwi w'igihugu severa n'iby'inama nkenguzamateka iri kwikora severa afite misiyo yayo ariko natwe turafise ibyo ibwizwa shingiro bidusaba naba ngingo mu isanzwe dufise imyaka itanu yo kuzohanura leta tubabwira ati burya rero ibi bibazo by'amoko biri mu tubiheze cyangwa tubibandanye urumva yuko dufise igikorwa gitandukanye mbere n'icya severi twebwe twako twibaza ibibazo byinshi n'ubu turacyabifise twaguma twibaza igituma hari umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha kumenya ko mukora igikorwa cyawo wowe uzoca ukora iki Emmanuel sinzohagera yarongoye inama nkenguzamateka yishura ko ibikorwa bitandukanye agahamagarira abarundi kudafatira mu kivunga akanasigura ko abarundi bonyene ari bo bokwita izina ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu bihe bitandukanye batarindiriye amakungu n'igihugu cy'iwacu ni twebwe gufata iya mbere yo kwita izina ibyabaye Nyereye kanyange urakenuye nino ku iyo nkuru yawe duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno murango mwakoze mwese mwari kumwe natwe dushimire riko imana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tubipfurize akaruhuko keza